بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستئله ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa cikin mu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabin mufrat wallafar abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala littafi ne wanda ya tattaro hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke karantar da mu na dubba irin na addinin musulunci makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na 963 da haka yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba a farkon babi na 437 a kan hadisi na 964 imamul bukari bukhari ya ce babu ma ya rajulu idha kadirat rijluhu wannan babi zai karantar da mu ma ya kunar rajul abinda mutum ya fada ko abinda mutum zai fada idha kadirat rijluhu idan kafarsa ta rike abinda ake ce makadirat shine ai fatarat ai mana'a jaryanid dan fil uruq idan kawai ta ya zamanto jini bai gudana a ainihin wurin yawata sanyi irin wannan abu dayi ake ce mashi komi ne ne yawata kaga ai rashin zuwan jini ne sai mutum ya dinga jin wannan abu idan kafar mutum ta yi haka ne ya kamata ya faɗa bukari البخاري حدثنا abu ma'aimin قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن سعد قال فدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد wannan hadisin an karɓo shi daga abdurrahman ibn sa'ad abdurrahman ibn sa'ad maula ibn umar an ce ba ne na abdullahi ibn umar sai ya yanta shi kuma sai zaman to yayi karatu a sa sai yake roto mana wannan hadisin daga wurin sa. kana yake ba mu labarin cewa kadirat rijl ibn umar wata rana kafar abdullahi ibn umar ta yi dayi saboda jini ya daina zuwa wurin faƙala lahu rajulun sai wani mutum ya ce masa udkur a habban nasi ilaika faɗi sunan mutumin da ka fi so in kai haka wannan abu zai tafi mun fahimta faƙala sai shi fa abdullahi umar ya ce ya muhammad ya muhammad yana nufin manzan allah shi ne a habbin nasi ilaika mun fahimta to abinda wannan hadisin yake nufi idan mutum ya shiga wani yanayi musamman irin wannan kafar mutum ta rike ko ta yi dayi saboda jini bai je wurin ba to idan ya samu kanshi a wani yanayi na nishadi to zai buɗe wannan jijiyoyi jini ya ci gaba da safiya shi kun fahimta shi ya sanya da abdullahi umar shi shiga wannan yanayi wani mutum da ya fahimci haka sai ya ce da shuwa ne mutumin da ya fi soyuwa a wurin ka faɗi sunan shi kaga lokacin da mutum ya faɗi sunan wanda ya fi so ko tunaninsa ya zo masa ni zai yi zai sami nishaɗi sai wannan kafa ta biyu kun fahimci karatun to sha da umar ana ce maka sai ya ce ya muhammad hadisi ne da ifi muhammad nasiru al-albani rahimahullahu ta'ala ya in yaro na hadisin ya ce hadisi ne wanda yake yana da rauni don a kaga ba za mu iya tabbatar da hukuncin da ya zo a cikin hadisin ba sannan malamai sun yi tsokaci da cewa ko da hadisin ya inganta baya nuna al'istigata bai nuna neman agaji ko neman taimako da sunan wani ba Allah domin shi istigata ya kaga mutum ake kira kai sai idan mutum ya shiga wannan yanayin sai ya kira sunan wannan shi ne istigata shi kaunan cewa aka faɗi sunan wanda ka fi so sai ya faɗa kaga wannan yana shiga nau'i ne na magani to balle ma dai hadisin bai inganta ba hadisin yana da rauni to amma menene raunin hadisin raunin hadisin kamar yadda waɗansu malamai suka ce akwai istirabi a cikin hadisin istirabi kuma a nau'i ne na illa wanda dama ta ce ɓoyewa take ɓoyewa take istirari shi ne a samu ba za mu ce tafka da wara a ah, za mu kira istirari da hausa to ban sai da za mu kira shi da hausa ba abinda dai malamai suka ce akwai istirari a cikin shi ah, waɗansu malamai kuma suka ce akwai amma wani marwaci a cikin hadisun abu ishaq ko an abu ishaq to shi wani abu ishaq an ce a ɗan samu abin da sunan shi a wata hankali ya ɗan samu ya ɗan samu canji da fiɗa ne daga baya wata matsala ta jirgin mai sai zama to ba a fiɗa kaga yanzu ne za a yi ma hadisinsa sai a kalli lokacin da ya ba da hadisi in kafin ya samu wannan matsalar ne shi ke na hadisi ya rikanta in ko bayan ya samu matsala ne to sai a ji hadisin to istirabin da ake cewa ma akwai cikin isnadin wani allah tana iya wannan ne a samu waɗansu malaman hadisi sun ce ya sa hadisin a roto shi kafin a samu matsala waɗansu kuma ce bayan an samu matsala kaga an samu istihadi ke to sai a ce Allahu a'lam amma dai albani ya ce hadisin yana da rauni to kaga abinda ake cewa bai tabbata ba kenan mala ya ce babu haddasa musaddad قال Haddasani يا Haddasana Yahya, an usman Ibn giyas قال Haddasana abu usmana an abi Musa. annahu kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama min hidanin madina wa fi yadin nabi sallallahu alaihi wasallama udun yadrubu bihi min al-ma'i wa tin فجاء رجل يستبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة فذهب فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استبتها رجل آخر فقال ابتها له وبشره بالجنة فإذا أوبر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس وقال ابتهله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون فذهبت فإذا عثمان ففتحت له فأخبرته بالذي قال قال الله المستعان wannan hadisin imamul bukhari ya roce shi daga malamin sa musaddad shi kuma ya karbo daga yahya shi kuma ya karbo daga usman ibn giyas usman ibn giyas shi kuma usman ibn giyas shi ne ya karbo daga abu uthmana shi kuma daga abu musa ashari sahabin hadisa annahu kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi abu musa al'ashari wata rana ya kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fi ha'idin min hidanin madina a wani lambu daga cikin lambunan mutanen madina wanzan allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wannan lambu kenan tare da wannan sahabi nasa abu musa al'ashari lambun daga cikin lambunan ainihin mutanen madina ne wanda allah sallallahu alaihi wasallama ya je shiga wannan lambun to da ya shiga wa fiye da nabi sallallahu alaihi wasallam udul abu musa ashari ya ce a hannun manzan allah sallallahu alaihi wasallama akwai wata sanda ko ta sanda hannunsa wannan sanda ya birwu bihi min alma'i wa ɗi sai mun Allah yana cika ta a ƙasa a cikin ruwa da taɓo ka ga lambu ne akwai wani wuri inda ruwa ya kwanta kuma akwai taɓo a ciki to sai mun Allah yana ciccika wannan sandar a ciki yana ciccika wannan sandar a ciki mun gane to yana cikin haka faja a rajulun ya sai ga wani mutum ya zo ya sabtihu yana neman a bude masa wannan da ya nuna mana lambun harafin shi lambun yana da shinge da kofa wadda ake biya shi so lokacin da manzan Allah suka shiga da shi da abu musan ashari sai aka kulla wannan kofa lokacin da wannan mutumin ya zo sai yana kwankwasawa ko yana sallama yana neman izinin a buɗe mashi a ruwayar sahihul buhari shi abu musa al'ashari ya ce wata rana ne maza allah sai ya alwala yana gida sai ya alwala sun da sai ya fito daga gida to da maza allah da abu musa ya fito daga gida faƙulci shi kuma sai ya ce da na rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani akunan da ma'aku yau ni hara sai ce na sadaukar da rana ta ta yau zan da ci maza allah kasance tare da shi wannan kafin a safar da waɗansu sa'ari da manzan Allah ne da manzan Allah yana rike mai gadi wanda yake kunawa da shi wanda yake ba shi tsaro bawa ke har a gidansa ana ajiye mutum ya tsaya ya kawo zai shiga yana tsaro to amma da Allah subhanahu wata'ala ya saukar mai da waɗansu ayoyi sai manzan Allah ya ce to tsare Allah ya ce zai da Allah to Allah ya gina to a lokacin ba wani mutum ne da ya rike yana gadin sa mutane ne suke sadaukar da ranar su dan gari ya wa wani sai ya gidan manzo Allah ce to yau ni ne mai gadin manzo Allah sai ya fara. in ya fito sai wani ce to yau na ni zan da Allah zan tsare shi kun fahimta to shine a wannan ranar shi Abu Musa al-Ash'ari da ya ga manzo Allah sai ce to yau ni zan bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zan tsare shi zan kasance tare da shi to shi ne suna fita bayan gari sai ne wajen lambunan nan sai je samu wani lambu daga cikin lambunan mutanen madina kun gane to da ya shiga wannan lambu a wata ruwaya manzan Allah da ya shiga shi abu musul ashari sai ya tsaya bakin kofa kamar yana daji to yana wannan wuri yana zafi sai ji ana alamar shigo ana neman izinin shigowa to sai je buɗa musu ne sai je ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rajulun yastaccu a lokacin bai san kowa da ya ce manzan Allah wani mutum ne yake neman izini ya shigo faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama ibtahalahu wa bashir bil janna sai manzan Allah shi je ka buɗe masa ya shigo sannan ka ce ina masa albishir da aljanna fada haɓa fa'iza abubakar yana zuwa sai kawai ga sai na abubakar tsaye fafa ta hatu da ya ce sai na buɗe masa wa bashar tuhu bil jannati sai na ce to annabi manzan Allah ya ce in ma bishara da aljanna kaga abubakar ya yi sun mastafta rajulun akhar ya dawo sai kuma zuwa can umma tufi da taraki tana nuna gaba tsakanin abu na farko da abu na biyu wanda ta shiga tsakiyarsu so bayan wani lokaci sai ga wani mutum shi ma ya zo yana neman izini ya ce bai ƙara komawa zaman manzan Allah ya ce istafta harajulun akhar ga wani mutum shi ma ya zo ƙali sai manzo Allah ya ce mishi iftahalahu shi ma a bude masa wa bashirhu bil jannati kace dan aljanna ne fa idza umar radiyallahu anhu sai ga sai da umar Allah ya dara masa fafa ta hatu lahu na buɗe masa wa bashirhu bil janna nace an maka aljanna thumma istaftaha rajulun akhar zuwa can sai ga wani mutum ya zo shi ma yana neman izini wa kana muttaki'an a lokacin da ya zo abu musa al-Ash'ari wajen manzon Allah zai ce ne ga wani mutum ya ce ya iske manzon Allah ya kishin gida a cikin lambu amma da yazo fajalasa sai manzon Allah ya miki sai manzon Allah ya miki zaune wa kala ya ce iftahalahu wa bashirku bil jannati ko ba wa ya masa kai mai bishara da aljanna amma ala balwa tusibuhu amma ka sai zai sami aljanna ne bayan wata musiba ta afkara shi auta kunu ko ko cewa bayan akwai wata musiba shi kenan faka hafta abu musa ya ce na tafi fa'iza usman sai iska sai na usman usman ibn affan fafa ta hatu lahu na buɗe masa fa akbartuhu billabi ƙala sai na ba shi labarin abinda manzan Allah ya ce ku kalla ladabin magana wajen sahabi bai maimaita ba amma na abubakar ya maimaita na umar ya maimaita da aka zo kan na usman sai ce sai na gaya mashi irin abinda manzan Allah ya faɗa ya ce kai ɗan aljanna ne amma bala'i zai haɗa maka shi ne bai maimaita ba saboda ladabi na magana ta ba a san bala'i sai ya ce sai na gaya mashi wannan dai na wani mana ladabin magana so a cikin magana akwai ladabi akwai magana da ba za ka fito fili ka faɗa ba saboda ladabi na magana to da ya ce sai na gaya mashi irin abin da manzan Allah ya faɗa ƙara ya ce usman yana buɗe baki sai ce allahul musta'an allahul musta'an Allah ne to anan musibar da manzan Allah yake nufi za ta fara musulman shi ne abinda zai faru da shi a ƙarshen mulkinsa na tawaye wanda wannan waye ya kai da aka mai kisan gila a cikin gidansa amin karanta a hikubacin yana tare ko abin da ya faru sai na usman yana karata ƙurani a cikin gidansa bayan sai da aka yi blokin ɗin gidan shi wata shidda ba mai shiga gidan ba mai kun ga har wata cikin matan manzan Allah tausaya mashi ta ɗebo ruwa kuma za ta shiga mutanen da ‘yan tawaye suka bi ta ba su kalli matar manzan Allah ba ce ba su girma mata ba ƙarshe suka dira sun sa mai sharaɗin cewa sai ya daga mulki shi kuma ya ce bai saka sahabbai wanda suka neman shiga cikin maganar ya dakatar da su ce ta wanda ya sa su suka zo suka tattauna da shi ya gaya musu sun gaya musu da su shi kuma ya gaya musu na shi ya ce ni rigar da Allah ya sanya min ba zan iya tuɗe ta ai Allah ne ba ni wannan mulki bayan cancanta ba ne ba ya ba shi to ba zai iya tuɗe ta ba saboda manzan Allah ya gaya mashi usman Allah zai saka maka wata riga za a zo a nemi da tsiyaka ka tuɗe ta karka tuɗe ce ba zai tuɗe suka ƙarshe suka yi mai kisan wulaɗanci suka kashe shi yana karatun al'ul'ani an ce ɗugon jini wanda ya fara gida daga jikinsa a kan al'ul'ani na gida ya jira kuma kan fadin allah ta'ala fasa ya fi kakumullah to wannan shi ne musibar da manzan allah ce za su sami ma wannan gabar alama ce ta annabta ta bayyana domin lokacin da yake fadar wannan abin zai faru a lokacin an samu shekaru gwammai kamar abin ya faru amma mai za'a ya da labarin zai faru kuma abin ya zo ya faru yadda ya ba da labarin wa ya sanar da shi Allah wannan ya mace shi annabin Allah ne mun gani to haka kawai mala ya kawo wannan babin bai masu tarjima ba ya dai ce babu kawai su kana yi ne tarjama yadda kake ganin ta dace da shi ƙalin imamun bukhari babu musafahati hati wannan babi na gaba zai karantar da mu gaisawa da yara daga wannan hadisi zuwa hadisan da za a zo nan daga malin zai mana bayani akan ladabin sallama da isti'izani da almi ba sai fara da musafa gaisawa ta ce musafa a haɗa hannun hannun dama ka miƙa hannun dama shi ba wanda za mu gaisa ɗin ya miƙo hannun dama ku gaisa wane ta ake ce musafa mai matsayinta a musulunci mai ladubbanta kafin ya zo ainihin sallama to sai ma ne ce babu musafa hatis siriya sai kuma ya fara da wani hukunci ko wani ladabi na gaisawa da yara kanana asibiyar su ne yara kanana gaisawa da su ladabi ne daga cikin ladubba na addinin musulunci to za mu su imam al-bukhari ce haddasa Ibnu shayba kala haddasa Ibnu nubatata an salamata Ibnu wardan qala ra'aytu anas Ibnu Malikin. yusafikun nasa fasa'alani man anta fakultu maula libani laifin famasaha ala ra'asi falafin wa ƙala barakan mahufika wannan hadisun imamun buhari ya roƙo shi daga ibn shaibar shi kuma ya karbo daga ibn nubatata shi kuma ya karbo daga salamata ibn wardan salama ibn wardan shi ne yake ba mu labarin cewa ra'aitu anas ibn malik musafihun nas naga anas ibn malik sahabin manzo Allah ko yusafihun nasa yana gaisawa da mutane yana musafa da mutane fasa alani man anta ya ce sai ya zo kaina lokacin shi kuma yana dan yaro da ya zo kaina bayan su fasa alani man anta sai ce kai wani ya suna ka kai kuma fakultu sai na ce masa mauna libani laisi eh, su ɗaya mauna ne na banu laisi Mauna shi ne yantaccen ba ce ni na daga nan da fito dama kuma Mauna. mai matsayinsa a cikin mutane ɗan gidan ne in karanto a can baya ko sai ce ni daga wannan gidan da fito fama sa ala lara salasan sai ana sai shafi kansa har sau uku wa ƙala ya ce barakan lawan fi ka allah ya maka albarka allah ya maka albarka mun gane to kaga wannan shi hadisin da wani ya kawo a ƙarƙashin wannan babu a kenan ana gaisa da wani ya tambayi anas ya yake sa da sai ce annabi ya ga yanayi domin su su anas ai su da yaran da manzan Allah yake gaisa da su idan manzan Allah ya fito daga yaro to sai ya je har inda yake ya yasa da shi sai ya sha mai kai kamar abin da anas ya yi so yara ƙanana in sun koma gida waɗansu ana gane manzan allah ya taɓa su in an ji suna kamshi sai a gane manzan allah ya ya abin da ɗansu to ka zaune shi ne dai asali na dabi gaisawa da yaro ma annabi ya yi sa'adar sahabbai sun yi to waɗansu za ka suna ambata cewa shi yaro ko wanda yake da ƙananan shekaru kamata a ce sai babba ya fara miƙa mashi hannu ana faɗar hawa ko? eh? to duk wanda ya ce haka sai ku ne da mijin su shi dai ƙa'idar addini rige-rige ma aka ce ko ba haka ba amma an mun je babu sallama za an yi ladabi wane shi ya kamata ya fara da wane sallama wane shi kuma ya fara da wane sallama amma wa ya fi alkhairi wanda ya fara shi yasa su sahabbai abdullahi da umar ɗin an ce duk wayan ka baka fara yin sallah sai ya mame ka shi ya fara yin sallah don ya zama fi alkhairi to kai ana samun wannan falalar sai ka ce kai yaro ya tsaya sai ka fara yi mishi mun gane amma dai mun zo wajen sallama za mu zo da abin yake nan dai musafa ta tabbata daga cewa ibada ce wannan kuma yana nuna mana tawaru'un shi anas ibn malik sannan kuma babu laifi ana iya shafa kan yaro karami wadda a'ilahu da kuma yi masa addu'a ya zo a hadisun anas shi anas shi ya roto hadisun hadisun yana cikin sahihin musulun cewa anna rasulullahi sallallahu da wasallam marra ala malin a sallama laiki wanda Allah ya gita waɗansu sai a da sai mun sallama ita wannan musafaha din gaisa tana da falala kwarai da gaske akwai akalla hadisai guda biyu wanda suke suka ambaci falalarta hadisun farko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa innal mu'min idza laqiya al mu'min fa sallama alaihi wa akhadha bi yadihi fasafahu tanatharat khatayahuma kama yatanatharu waraqu ash-shajar manzan Allah sai idan mu'mini ya gamu da mu'mini to suka haɗa hannu suka gaisa manzan Allah ce su zai kakkabe daga jikinsu yadda ka san ganyen ice na kakkaɓewa daga cikin itaciya haka za ka suna faɗuwa yana iska ko haka zunubansu za su dinga faɗuwa sa wani safa a wani kaga wannan falala ce hadisin na yana cikin asahiya a hadisin sahiha ta albani hadisi na 566 da hadisi na biyun manzan Allah ya ce ne min ya ta safa ha illa gufira lahuma qabla an yatafarraqa wadala shi babu wadansu musulmai biyu da za su gamu su kai sa, su musafaha face sai an kankare musu zunuban su kama su rabu hadisi ne sai mun gane shi wani hadisi na cikin silsilatul ahadisi sai hadisi na 525 shi kaga musafaha tana da falala to wanda za a yi musafa mutum ya yi yana jin cewa ibada ce yana jin cewa yana yi don yi nemi lada to sai a samu wannan lada to yanzu za a ga wani baba musafa ba sallama masu yi ka fahimci wannan to sai ce hadisi ne ya zo amma ni ban ta hadisin ba to an amuta auta muta to kuma yana jin tsoron kar in mutu ko kai ka mutu ban ji hadisin daga wurinka ba kala sai ya ce masa hadisin salutun nabiya sallallahu alaihi wasallama ya ku ya ce manzan allah ne ya ji yana cewa ya shirin lahul ibad awin nas allah zai tattaro mutane ko bayi uratan gurlan buhuman uratan suna huntaye ba tufafi jikinsu gurlan da loba ba kaciya kaciya ta, ta, ta, ta, ta koma yadda take yasanin yadda aka halittu dan adam domin mutum nan ake masa to haka za a tashi ranar alkiyama kuma ba wannan alama mutum ya koma yadda aka haife shi buhuman ba komai tare da shi ƙultu ma buhuman sai jabir ya ce masa mene ne buhuman ƙala sai ce laisa ma abu in ba komai tare da shi haka za a tashi ta gyara yanzu ina masu kuɗi ina masu kaza ina masu kaza duk sun zama an basu a nan duniya ashe duk abinda mutum ya tara bai tsallakawa da shi can to wani kaga yana tara dukiya sai ka tausaya mashi wallahi wani ya kai fi saba'in yanzu amma sai tara yake kuma a jirai ba zai ce da ko da lasin ba bai zama abin tausayi ba ya zama abin tausayi kuma ya yi yanzu ba su da tausayi kai ka tara kudin nan amma kana rashin lafiya aka ce za a kai ka jamani ko indiya wala abin sai sai lissani to wai yanzu an kai ba wani za a kashe ne ya za a kashe ne miliyan shidda to a kashe miliyan shidda zai warke ce to a is on that probability ta ya iya warke to gaskiya da kai shi bai warke ba kuma an shi kudi gare a haƙuri ya zaura da yi da rubuci kuɗin <laughs> amma wasu manta kai ka tara kuɗin kuma ko ba haka yake ba sun manta kai ka tara kudin amma su yanzu yau kawai su suke kawai ka kauce shi kenan su gaba da hidima da shirin to kaga tun daga nan adam zai zama abin tausayi ya tara kudin shi amma yanzu ba a iya kashe mai su saboda mai waɗansu suna so shi ya sa manzan Allah ya ce ku mutane kun fi son dukiyar wani da ka suka ce ya mutum zai so dukiyar wani da tashi kuma wace ce dukiyar tashi wace ce ta wani manzan Allah ya ce abin da ka ce tufafi shi ne na sai kuma abin da ka yi alheri ka yi addini da shi hukunan su ne naka to amma duk wanda ba wannan ba nawa ne ne na wani ne in ka sanya kaya ka ga aikai ka kashe kanka in ka ci abinci kai ka ci in ka taimaki addini ka yi sai lahira don ka ce ha ka mutu sun zama na sun zama na magana to ku lura yanzu mutane kuma yawanci haka suka ba kaga mutum yana abin da sai su to ai wallahi shi zai tara shi zai sai ya tara Allah sa mu da imani to haka za a tafi lahira ba komai fa yunadihim bi sautin manzala ce sai a kiraye su da wani sauti yasma'uhu man ba'uda wanda ke nesa zai ji wannan sautin sai ya ce a sabu hukala kamar ma dai ina kyau jikin manzan Allah ya ce kama ya sima uhu man karu ba kamar yadda na kusa ya ce ta ji wani kira duk kiran da za a yi a duniya na kusa sai ya fi ji ko ba haka wani ba na kusa sai ya fi na nesa ci to amma shi wannan kiran da za a yadda na kusa zai ci haka na nesa zai ci ba wani bambanci saboda mai can lahira ce to wannan sautin sai ce anan maliku Allah kenan ni ne mai mulki ni ne mamallakin komai haka Allah zai ce kaga a wani wurin idan an zo an kowa ya mutu inda ba kowa duk wani mai rai ya mutu da mutum da aljani da mala'ika da tsuntsu da ƙwaro sai Allah ta'ala shi kadai Allah zai makansa kirari ya ce anan malik ni ne mai mulki wanda bai karewa ni ne mamallakin kowa da komai a